کار حالت خوب باشه من رفعت ناشی هستم استاد زبان و ادبیات عربی با سابقه 10 سال تدریس در تهران دارم با 13 سال در کشورهای عربی متوجه شدی الان چی گفته سلام با درود فراوان چطور رفیق امیدوارم حالت خوب باشه من رفعت من هاشمی هستم استاد زبان و ادبیات عربی با سابقه 10 سال تدریس در تهران دارم با 39 سال در کشورهای عربی متوجه شدی الان چی گفته سلام با درود فراوان چطور رفیق امیدوارم حالت خوب باشه من رفع عدم هاشمی هستم استاد زبان و ادبیات عربی با سابقه ده سال تدریس در تهران دارم با 39 سال در کشورهای عربی متوجه شدی الان چی گفتم؟ سلام با درود فراوان چطور رفیق؟ امیدوارم حالت خوب باشه من رفع عدم الهاشمی هستم استاد زبان و ادبیات عربی با سابقه ده سال تدریس در تهران دارم با 39 سال در کشورهای عربی زبان عربی سخترین زبان در دنیا نیست بلکه زبان عربی آسانترین زبان در دنیا زبان متوجه شدی الان چی گفتم زبان عربی سختترین زبان در دنیا نیست بلکه زبان عربی آسانترین زبان در دنیا زبان عربی وسیعترین زبان در دنیا قشنگترین عمیقترین دقیقترین و ترین زبان در دنیا متوجه شدی الان چی گفتم زبان عربی سختترین زبان در دنیا نیست بلکه زبان عربی ترین زبان در دنیا زبان عربی ترین زبان در دنیا ترین، دقیق دقیقترین و ترین زبان در دنیا متوجه شدی الان چی گفتم؟ زبان عربی سختترین زبان در دنیا نیست بلکه زبان عربی ترین زبان در دنیا زبان عربی ترین زبان در دنیا ترین، دقیق دقیقترین و ترین زبان در دنیا أهم التي يجعلها إذا بدك تحكي ولا تريد أن العربية الفصحى لا العربية العربية الفصحى كان مدرب على اللغة العربية الفصحى وقت ممكن متوجه شو الان شو قفتن؟ اذا بدك تحكي لهجه عراقيه علمك باللهجه العراقيه اذا بدك تحكي بالسوري تتابع عنك دربك بالسوري واذا تريد ان تتعلم اللهجه العربيه الفصحى لا توجد لدينا اللهجه العربيه الفصحى توجد لدينا لغه العربيه الفصحى فانا ادربك على اللغه العربيه الفصحى باسرع وقت ممكن متوجه شو ديالان شو قفتن؟ إذا تحكي لهجة عراقية علمك باللهجة العراقية إذا بدك تحكي بالسوري تتابع عيونك دربك بالسوري وإذا تريد أن تتعلم اللهجة العربية الفصحى لا توجد لدينا لهجة عربية فصحى توجد لدينا لغة عربية فصحى فأنا أدربك على اللغة العربية الفصحى بأسرع وقت ممكن متوجه شدي الآن شو قفتين؟ اذا تريد تحكي لهجه عراقيه علمك باللهجه العراقيه اذا بدك تحكي بالسوري تكرم عيونك بدربك بالسوري واذا تريد ان تتعلم لهجه العربيه الفصحى لا توجد لدينا لهجه عربيه فصحى توجد لدينا لغه عربيه فصحى فانا ادربك على اللغه العربيه الفصحى باسرع وقت ممكن بس متوجه شو الان شو قفته بس بمن همراه باش بجودي مي متوجه شو الان شو قفته بس بمن همراه باش به زودی میبینمت متوجه شدی الان چی گفتم؟ پس با من همراه باش به زودی میبینمت